Kad eta Stop Min EH berriki sortu elkarteak antolatu dute bilkura publikoa kanboko oposizioko haute batera. Eunta goita amar pertsonek bete dute kanboko lagazkean gela, jendea kesu eta ahanguratua gertu da eskualegaren mendiak ustiatu nahi dituen proiektu horren aintzinean. Zudimin entrepresak mementuko, eunta goita sei metrokaratuko ere mua ikertzeko baizik ez du galdegin. Amaika erriunkiak dira, prefeta kaian iritzia gindu eta igeienek kontrakoa eman dute, kanboren posizioa alta ez da hain argi, argitzu irriart urruti oposizioko autetxia da. Bistan dena, ez da informazionik eh, hori uh, buruz, eh? eh deus onokoan, eh? gu haute txigira eta guk ere jakindugu uh, prentsatik, eh? izan zela dozer hori pausatua, uh, kanboko hau zapesak ez digu fitxik eran, berak du erabaki uh, abi rezerve hori, nahi bozu, hori uh, da. Gela bete betia zen, eta jendeak egon dira bukaera hartio, eskutatzen, galderak pausatzen, uh, agerida badala halaike uh, egiazko arrengura bat bai. Jendeak beldur da, ba, ba. Ba, me arzoinekin ere. Eta hor, kostaldean edaten den ura, hemendik etortzen da. Beaz, kostaldeko jendeare hunkitia izanen da. Urre mehategia egiten bada ez da produktu kimikorik erabiliko, aldiz ura kantitate handiak beharko dira ahoka garbitu eta milimetro batzuetako urre pikorak atsemateko. Euh, on est sur un projet d'exploration, donc euh, là l'impact il est quasi nul. Euh, si on aboutit à cerner un projet que, l'on souhaiterait exploiter dans, dans, quelques années, il n'est pas question d'utiliser des produits chimiques Alta arriskuak badirela, segurda, Benjamin, stop, min EH elkarteko kidea. Zeloko onatu lujuro. Eguneroko ura erabilia izanen da, joka garbitzeko, laborantza eta turismo mailan, tokiko ekonomia arriskuan izanen da. Ah, ce qu'il faut savoir, c'est que le concassage de la roche et le broyage de la roche, Eta jakin behar da ere naiz eta ezten produktu kimiko dikerabiliko, erabiliko, arroka sehatzeak substantzia toksikoak askatuko dituela. Eza zelo zianu. Airearekin kontaktuan izanik eta hori dena ingurumenerako eta guretako lan jero sa da. Bilkura denboran, frantzian izan diren beste meategian irudiak erakotxe dituzte, Zianuroarekin kutsadura eta suntsitze arazoak zerrendatu dituzte, mementuan proiektua ez da intzinatzen. proiektu txikia dela jaiten badu ez da militantean iduriko. Zudmin, c'est une société qui une société junior. entrepresa gaztea edo junior izenekoa da. Ez langile edo kapital handirik, baina ikerketak egin eta konturatzen bada, tokiak balio duela bere proiektua berriz txalduko du Australia edo Kanadako entrepresa handiago bati. Souvent étranger, qui est canadienne, australienne. Euh... Eta urrea atxematen Euskal Herriko erri batean, jakin urre kilo batentzat erriak eunta ogoita bost euro irebaziko lituzkela.